Ну, що ж, ідея чудова, відказав Сміт таким самим тоном. Ті, хто прибуде, думатимуть, що ми з тутешніх, а тутешні, що ми з тих, хто прибув. Дуже зручно для нас. Томас замислено подивився на Сміта. А тож, дуже зручно, дуже зручно. Хвилю він помовчав, потім запитав. А як ви ставитесь до того, щоб трішки розслабитися? Що ви маєте на увазі? Та ну, майоре, грубо втрутився Карачола. Ви ж прекрасно розумієте, що він має на увазі. Наші життя. Навіщо нам спускатись у те бісове село? Як ви збираєтесь визволяти Карнебі? Якщо ми маємо вчинити самогубство, то поясніть навіщо. Ви повинні це зробити. Я нікому нічого не винен, відрубав Сміт. Я нічого вам не пояснюватиму. Вам усе скажуть, коли настане час. А у вас, Сміте, збіса добра витримка, зауважив Торренс Сміт. Я про це вже чув. Спокійно відповів той. Сільська залізнична станція була невеличка і мала лише дві колії. Кінцева зупинка на тупиковій лінії. Як і на всіх таких станційках, тут панував занепад і пустка. Усе немов би чекало, коли ж хтось прийде і покладе всьому кінець. Дух самотності панував тут, очевидно, завжди, а цієї ночі, коли довкола не було жодної людини, і тільки за заметі несла снігові потоки крізь пасма тьмяного світла, що падало на землю від ліхтарів. Моторошне враження місця, забутого всім світом, було цілковите. А втім, Сміта це цілком влаштовувало. Він провів своїх людей у білих маскувальних костюмах через колію до досить затишної місцини між станційними будівлями. Вони мовчки поминули замкнений книжковий кіоск та квиткову касу, швидко завернули в темряву за рогом і спинились. Сміт поставив на землю рацію, зняв рюкзак із плечей, потім стягнув із себе маскувальну куртку та штани і рушив уздовж колії. Ощадливі баварці, як видно, вважали, що платформи це зайва розкіш. Біля дверей поруч із загратованим віконцем, над яким висіла табличка прийом багажу, він зупинився. Поторгав двері. Вони були замкнені. Сміт швидко оглядівся довкола, пересвідчився, що за ним ніхто не слідкує, нахилився, запхнув у замкову щілину пластилінову паличку, потім дістав з кишені зв'язку відмичок і за кілька секунд відімкнув двері тихо свиснув, і невдовзі решта групи стояла поруч із ним. Усі один по одному швидко прослизали за двері, скидаючи з плечей рюкзаки. Шафер, що йшов останній, затримався і глянув на напис під віконцем. Боже мій, сказав він, це ж багажне відділення. А куди ж нам треба? резонно зауважив Сміт. Він пропустив шафера всередину, увійшов услід за ним і замкнув за собою двері. Затуляючи ліхтарика так, що вибивався тільки тоненький промінь світла, Сміт пройшов уздовж багажних полиць у кінець приміщення, де в стіні було невелике підйомне віконце. Рама віконці на вигляд була цілком звичайна. Тож Сміт лише мимохідь оглянув її, дбаючи, щоб промінь ліхтарика не упав на шибку і щоб його не помітили з надвору. Потім вступив до вертикальної планки і дерев'яної обшивки поруч із віконцем, дістав мисливського ножа, підважив планку і виявив там двожильний дріт, прикріплений до стіни відділивши лезом